turabavandimwe hari umunywanyi aza yamaze kutwakura alo alo umunywanyi ku murongo ntawe uhari ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki alo alo alo kuva kera wanyurika agahugu k'amata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi hari uwundi munyanya twakuye alo alo isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'itandatu hari ubu twakuye mu kiganiro iwanyu havukwa maki alo alo mwiriwe neza mahoro neza ninda twakuye viviane gahe matara munyabiraba yego mumeze neza yego turashima yego amakuru tutamenye aho munyabiraba amakuru mutamenye na kibazo cyajya amasasere leta yakuyeho mm. irya ni nziza turayishima cyane ariko rero ikibazo dufise mm. abadandaza baridoga cyane kuko ubona ugiye gusuma ugira ati aho utazanye ikintu tugutekereramo ntabwo dufite tugutekereramo nuko n'abazisiganye bake baziduza bazikuye ku bihumbi n'atandatu ubu zigeze ku bihumbi bine abagurisha make ni rero twasaba ko mudufasha leta ikagerageza ikaraba ukuntu yoca ihimiriza ibyo bintu byo gutekeramo bakabisohora kugira ngo abanyagihugu tworohere ni ukuvuga rero ubu gushika ubu ntimuronko ikintu mutekeramo iyo muri ko murasoma biragora biragora kuko birazimbye rwose umuntu wumva umuntu ajya gusoma nawe ntushobora kumusigura ngo abitahure hmm. yasha leta idufashe kabisa nk'umubyeyi ahisashe ni ukuvuga zigeze kurangara ni ukuvuga ugurisha amakagurisha bitatu n'atanu nayo ahandi hirya y'ikirigeze ku bihumbi bine yaba kuri atandatu hmm. yego ni ikibazo kabisa ariko urumva niko bitegerezwa kugenda kubera ko ayo masasha adategerezwa kugumaho ko ngingo yafashwe urumva yo yitegerezwa kubandanya na cyane cyane turabishima cyane rwose mugabo rero bagerageze barabe ukuntu barabwira borohereza bene gihugu mm. yego murakoze kandi uduha umurongo urakoze nawe ko twakora ubandanye ukurikira isanganiro naba sawa hari uwundi yatwakuye alo halo mwiriwe neza ni amahoro namwe ni inda twakuye Ernest ni amahoro hmm, ayo makuru tutamenye amakuru ni y'umubanyi mbese afungiwe ku mpimba hmm. urumva ubutungane bwaramurekuje bwarumva 바닥에 고물이 kuraseze impamvu byari ibyo apfungiwe mu mpimbano kuvuga ariyo kuva ryari mbaze nk'igihe cy'amezi nk'atatu mbaze nta yaramurekuye umugongo n'ubu umva n'igorane niho aramurekura size ngo bakareka kumurekura kubera ingingo yarafashwe yego ngo yarafashe kandi yavuze ko atari we wenyine ubu abantu benshi aho batse nta yaramurekura umubare nawe yarabyo uvuze uti ingingo yarafashwe ni ukuvuga yafashwe na sentare iyihe yafashwe na sentare ya mukanzu hmm. eh, uba bisanzwe rumva yarambariye umuntu arambwira ko hari eh, abantu bari nabi bumva bafungwa nyine kandi akabambikiza bakaba bafunzwe umva ngorane ubutungane bwawe ugiye kugenda gashe ingorane ngo ziba ziri hehe bumva bariho tutadeho ntazi rero hamwe rw'abanyamuhesha amakuru bane boshika harabaza ngo bumvirize amakuru namwe ukatohoza ukumva ko atariyo atazi mm, urumva urafise uwiwawe eh. urafise uwiwawe ntitugomba kwinjira mu idonido ngo tumenye uwo ari we ariko urashobora kumenya intambamyahiri Ernest agatelefone gaciye kamucikana ariko yari karavuga ati hari umugenzi wiwe kumbure yarekuwe n'ingingo ya Sentara ariko bikagorana ko hava mu ibohero kumbure ababikurikirana barashobora kuraba izo ntambamyaho ziri ikibazo cumvikanye n'inkuru aduhaye turayumvise kumbure ababijeje barashobora kubibandanya bakabikurikirana ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki muratwakura kugira ngo mutubwire izo nkuru tutamenye aho mutumbereye hose uri kagahugu kamata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta muryano umugabo w'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyaga n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese akava amahanga ngo baze baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana lasy samalaso imfuvyi zirayebayeba ababyeyi barafakara abarundi umutima muri iki gihe turimo bakwiye ikiganiro ni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 mwiriwe neza alo duza akajwi ndabumva amahoro ni amahoro neza eh. ninda twakuye umuntu adasinye kuko gitsina yego hmm. utumbeye he aho utumbeye hoho ni he alo alo me duga ku ijambo egome amakuru tutamenye aho utumbereye ariko ntiwatubwiye aho utumbereye alo alo umunywanyi aza yamaze kugenda ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki muratwakura hanyuma mukatubwira ayo makuru tutamenye aho mutumbereye dufatana mu nda tuje inama n'ingingo maze dusangire byose ibisezerano hari uwuza asubiye ko twakura alo alo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 sagare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 amanga twaramaranye turi bene mugabo umwe twisamburira ko tutari ntungwa twiyambika izina ribi mu makungu yamara umuco waratamanzuye isanganiro ku isaha imwe n'iminota mirongo ine n'umunani alo mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye rengimba mugwegure akaradiyo gato igisenge yumva agatelefone kumbure gaciye kamugora ni wasubira usubire twakure ikiganiro ni ahiwanyu havugwa make ku isaha imwe n'iminota mirongo ine n'icyenda muratwakura mutubwire ayo makuru tutamenye alo mwiriwe neza mahoro ninda twakuye nesitori nesitori mutumbeye mu gitanga ayo makuru tutamenye mu gitanga mbo mu gitanga amakuru ahari n'ay'urwaruka rw'abanyeshuri ruri mu buruhuko mm. ni by'ukuri ibikorwa eh, bategekanirije ubu ariko barabikora ukuri kwahamye hmm. urakoze nestor gitanga tubwiye ko ibikorwa abanyeshuri bariko barakora bari mu buruhuko kumbure urasubira utwakura utubwire ibyo bikorwa ibyo ari byo hari undi munyanyi ku murongo alo alo alo alo mwiriwe neza alo ni impore alo agatelefone ngira kariko karamugora alo alo nsigara cyicaro hari uwundi munyanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza ninde twakuye ndi mu kamenge inde merasi merasi yego tuga ku ijambo ayo makuru tutamenye yego mvuka mu ntara ya gitega mm. eh, twe ku mashuri iwacu kera ku mwana wese bamutangisha amafaranga igihumbi humbi y'iki ngo nayo guhemba abarimu sinzi yuko ko ari igihugu cyose nuko ari iwacu muri zone ya mungwa ku mutumba wa rutoke none ubu turi mu kiruhuko ni ukuvuga bariko barayatoza wumva hatavugirwa badatanga icyo gihumbi wumva twatangiye gutanga muri iki gice cya nyuma mm. igihumbi muri uwo mwanya wa nyuma bakavuga ngo ni iciki ingona yo guhemba abanyagihugu aho nk'ubu ntibasubwirwa ntibasubira ku mashuri bagasubira kuvugirwa duteje dusubira dutanga ikindi gihumbi basubiye ku ishuri uvuze ngo ni muri zone ya mungwa komine komine gitega ku mutumba wa rutoki wumva ntawuzi ko ari igihugu cyose uburundi bwose mu kuyatoza ayo mafaranga batanguye kuyatoza ryari twatanguye muri iki gice igice cya gatatu eee ariko umwaka waraheze ni ukuvuga ubu ni mu buruhuko mhm, ni ukuvuga none ayo mafaranga ntibavuga icyo yari karakora uvugenze ayo guhemba abigisha abigisha babahemba batubare yuko ngura ayo guhemba abigisha mm. kugira ngo bagire nte ngo baronke ayo babahemba ababyeyi none ntibari babyumvikanye buye ibyo mhm. Alo Merance Merance kumbure yamaze kuva ku murongo iki ikibazo ciwe cumvikanye kumbure ababijeje barazoca babikurikirana baraba uko bimeze hari uwundi munywanyi ku murongo alo alo nagize mwiriwe mwiriwe neza ndi umuntu ari ibuhiga muri komine buhiga mu ntara ya karubu mhm. nitwa ndewe ku bwayo erige mm. yego nagomba mvuge ku bijyanye n'amatongo mm. imanza z'amatongo nkumva mm-hmm. rero hari urubanza rwaciwe mu mirongo umunani na gatanu mm. muri sentare na hinyuzwa mm. maze uwo mutamba nawe aba yaritabye imana mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri na n'ubu abasigwa biwe baguma batujuragiza babajuragiza none ubwo rubanza rwaciwe none ntirwashyizwe mu ngiro oya ntibwigeze bishyirwa mu nzira kuko baciye bamwangaza uwo mutama mm. icyo gihe mu mirongo inani na gatanu twe twari tukiri bato ntibwigire mu ngiro hari ugize aho mu ngiro acarahunga ajya muri tanzania mm. ahunguka mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hanyuma hava yitaba imana hanyuma rutaro y'imungiro ntimwituye sentare none muja muri sentare reka mbere byarageze no kumushikiranganje hanyuma baraturungika muri sentare y'intango none bamaze kuduha amasango cumi yose bataza kurushikiriza sentare yego y'intango uca usubirayo ukaraba kumbura urumva ko inzego zirafise uko zitunganije rumva babahaye isango yemwe n'ubu baduhaye isango ry'itariki eh, ry'itariki mirongo ibiri na zitatu ni kuvuga bari kuwa kane mhm. ariko ibyo turi ko turumva ntibiduhumuriza uya kumbura urumva ucubanza urabiyosango kuko urumva sentare iracari kirakora yego urumva twese twari ariko gusa n'ibyo bintu turi ko turumva bitaduhumuriza umengo ngo bazorinda kubicisha muri komisiyo y'ijya yashinzwe na tinide na ntuzeyi na n'ubushiranganzi n'ubutungane komisiyo ni ukuvuga mu gukurikirana ibijyanye no gushyira mu ngira imanza none kumbure aho ntibizoba ari byiza none oya ni byiza mugabo nuko amakenga dufite nuko ariko baravuga ngo ruzosubirwamo kumbirizwa bushasha ngo baburanishe bushasha twebwe ibyabona twobikura he ko byose byapfuye n'ababuranye bose bapfuye uyu urumva ko twari dufite impapuro bari gukurikiza ibyanditse urumva erize ah. umva urubanza ko rukiri imbere ya sentare urumva kandi n'isango muracayifise reka ukumbure uzugenda urabe muce muraba uko bikurikirana yego ni n'ubu tuzosora dutera akamuhumburi inyuma y'izo tariki mm. yego ni kuko twigurumva amasango cumi yose umuntu uzeye mu kiringo kidashika amezi atatu urumva birarenze reka rero subira urabe yindi sango rero y'itariki mirongo ibiri na zitatu yego murakoze urakoze cyane mm. mhm. isaha zibiri ziburi minota ine muri studio za radiyo isanganiro alo mwiriwe neza ego turabumva ego meni twakuye hari abanyagihugu alo ego turabumva mu ntara ya ruyigi muri komine butezi butezi ninda twakuye ndi umunyagihugu atishimye kubivuga izina neza kubera mm. dusanzwe dukora umwuga wo kumwa yego ariko ubirabye ukungene badutoza cyangwa ku makini imwe imwe bayitoza amafaranga amajana atanu ariko nk'umuntu adandaza miliyoni cyangwa miliyoni zibiri bakamutoza igitasi kimwe cya sara bande babatoza abatoza bo muri komini mm. sinzi iryo tegeko rero yuko ariko ritunganije itegeko riraba ingene komini itoza kumbure amafaranga nk'ayo eh? mm. eh, biradutera amakenga kuko umuntu adandaza nk'ibintu by'umuriyoni ugaca usanga bamutoza nk'amajyana atanu gusa hano nawe bakagutoza nk'ayo nyine ku mashini imwe dufate nko muri salo hari imashini zitanu bakadutoza nka bibiri n'atanu nyine yego mm. eh? ntibaba baguhaye igitasi ntubona ko muri ku rugero rumwe n'abandi mukorana nyine baba baguhaye igitasi ni ukuvuga yuko none baharura ibyo cyangwa baharura ko baharura aho ukorera eh. ku bwawe rero uvuga uti aho baba babatse menshi gusa niba ko baba batwatse menshi hmm. ari nk'imashini zitandatu bagahita bakwaka bitatu hmm. kumva nawe yuko biteye amakenga none niko byahora bitanguye ryari arasigiye nyine kubera nyine umuntu yabuze ahabutse nyine twagomba twumvire duto dufasha kugira ngo tubare haheze igihe kingana iki ubona uh, kumbure imbere y'uko bitangura watanga ngahe mbere y'uko bitangura ku mashini twatanga amajana atatu atatu mm, ubu naho utanga bitatu Ah, amajana atanu atanu ku mashini hongeye ko amajana abiri rero none mubajije inzego ntibababwiye none gituma bariko barabikora uko twebwe hariyo n'isoko dukorera ko ryo kumubira hmm. muri zone muri zone mubira komine butesi nyene hmm. aho nyene ah, ku munsi ku munsi naho nyene ku mashini imwe turi nk'abakwafere batandatu cyangwa indwi nkabibona batuzaniye ibitatu cy'amataratana atanu ku makinga ndabitetera amakenga umugabo urabye umuntu adandaza nk'ibintu by'umuriyoni cyangwa ibihumbi amajana atanu hmm. akamukatira kuko batagena ku isabune baraba isabune cyangwa ibiriti cyangwa abadoze ikintu ku kintu none mubajije none ntimwabajije mu igituma byahindutse uko birebire ngira ntoki ndabona muganga murakoze urakoze kumbure ah, abajejwe komine i Butezi barabyumva n'abakurikirana ibyo bijyanye no gutoza ibijyanye n'amafaranga barabyumva kumbure bazobikurikirana ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa maki kuri hadiyo y'isanganiro tugeze igihe cy'isaha zibiri hari ubundi munywanyi alo mwiriwe neza mwenda twakuye godance mutumbeye he y'abihanga mu mbogora mu ntara ya mwara egome amakuru tutamenye amakuru mutamenye n'ibintu by'amatongo mm. eh, urubanza rwaragiye mu ngiro baratugaburiye eh, barabagaburiye mm-hmm. ego eh, rwaragiye mu ngiro mm. ariko mbona haza amakofokasiyo apa ngo ngo kwa disi perezida y'umu ngo umubonano sinzi ukungene byogenda mwufasha mukaraba uko ugenda bimeze none urwo rubanza urumva rwararoye mu ngiro ikibazo ubu kiri hehe ikibazo aho kiri mm. mbona yuko amakovokasiyo agumaza mm. bakambwira ngo tujye kugira umubonano na kiki perezida w'igisimbura none ni ibiki ko urubanza rwagiye mu umubonano none mu kugira umubonano bagira konvokasiyo yego amakovokasiyo amaze kuba abiri w'umucamanza wa hehe <laughs> bambwiye yuko nzo kwitaba ku numero cumi n'umunani gusumbura aho nta naho none urubanza ntigwaciriwe muri sentare y'intango ya nyabihanga waraciriwe muri sentare ya nyabihanga n'imwaro mhm. wari ukigusumbura muri gasamburamani yego urumva ko mburengera hariho ibyo utaratunganya neza godanse byose nabitunganije hmm. byose nararishe nta na hamwe ntarishe hmm. amakenga yawe nonari amakenga ni uko nuhava mbona ukungene uwo twaburanye uhava ngirira nabi uyakumbure hmm. urabona ibintu by'imanza hari igihe hashobora kuba n'izindi mpapuro utaba utatunganije neza kumbure uraraba hanyuma kumbure witure sentare mu gihe bigoranye pome nanjye n'ibyo nashaka ko mwofashamwo nkaraba uko ngene bimeze yego me urumva ko ufise impapuro zavuye muri sentare nyine ni ukuzikurikirana ukaraba icyo bashaka e. urakoze cyane ubandanye wumviriza isanganiro e murakoze urakoze nawe turengere ibidutandukanya twame dubatanye mu like a dukomeze umubano mwiza dusangira akabisi n'agahiye ku isaha z'ibiri n'iminota itatu hari uwundi atwakuye mu kiganiro iwanyu havugwa maki alo alo umunywanyi agatelefone kaciye kamugora ni igihe cy'isaha z'ibiri n'iminota ine ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki mutwakore kugira ngo mutubwire ayo makuru tutamenye aho mutumbereye alo ego washitse yego genda umunyagihugu adashimye kwivuga izina mhm. ari muri komine mutumba mhm. yego ino nyene ahantu hitwa mu bibara komine mutumba be ni muri karusi ego karusi mm. ego haguma habera ingorane abantu baguma bakubitwa ku mutumba yuwe baribara bakubitwa kubera kubera ngo arabanwanyi ngo bamizero y'abarundi ngo batoyoboye ngo baronona ngo mutumba none bakubitwa nande imbonerakure mm, imbonerakure babakubita babahoreye mbona ukuvuga hmm. muri rusange abantu bakubitwa bakubitwa ataco babahora nyene ngo nuko ngo abanywanyi bagwaza kubera baramaze no kwitwara kunyamira mabi nta kintu kivamo none bakubita bakubitana kuvuga hagati y'ugwaruka bimeze gute barategera nk'umuntu ari nko mu kabare hmm. yahateramiye bikeka ko yoba yatoye hoya hmm. bagaca nyine bakubita nyine bakarambika ko n'igiti baritwaye ko nyamiramabi hose barabuze urubanza babuze urubanza urubanza ntirwabaye oya mbere n'uburongoye rwaruka mu ntara ya karuzi nyine wo mu mizero yarakubiswe na nyine yarabuze urubanza mm. none mubwiye mukitura inzego bababwira gute baguma babahanahana hari amazu kwitwara abashyika nk'abantu hari amazu kwitwa nk'abantu bashyika hasi nka cumi mm. mugo nta muntu n'umwe abumviriza none ko ubwawe wewe urumva uduhaye amakuru ubona icuka ico coka kiba kimeze ko cavuye kuki cavuye nyene kora ya matora heruka mm. yego mm, none kandi abantu bari babanye mu mahoro n'umuteka mm urakoze cyane abariko baradukurikirana baravyumvise kumbure bagiye kubikurikirana yego me mhm yego

mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye eh, ndi ndwaye bonifase mvuka ngaha mu ruce muri komine rugazi mu ntara ya bubanza rugazi eh, nagombe ngira ico sikirize mm. ku makuru ya hani wacu mu ntara ya bubanza muri komine ya rugazi utubwire amakuru tutamenye kuko sigira icyo Eh amakuru bambe mutamenye mm. twebwe ngaha muri rugazi twasoye ikawa Mm-hmm. ariko twabategeye ko baduhemba ijya mbere turabura muri rugazi gusa eh, muri rugazi muri komine rugazi mm-hmm. mwayishoye eh, ryari muri zone ruce kuva mu kwa kabiri ntiturahembwa n'irya mbere eh. yego mubajije bababwiye gute twe tubajije batubwira ahubwo n'abatware baho twebwe nta n'icyo batwishyura turabaza nta n'icyo batwishyura Mm. yego bareka kubishyura gute kandi ikawa yanyu ntiba kandi mwarayibahaye ntimusanzwe muvugana kumbure boniface aka telefone gaciye kamugora ariko ababikurikirana barabyumva boniface ati muri zone ruce komine rugazi mu ntara ya bubanza ngo bamaze bamwe bamwe ikawa bashoye kuva mu kwezi kwa kabiri ntibararonka amafaranga yabo alo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye abona imana abona imana mutumbeye he mu gisagara mu gisagara cya bujumbura eh. neza neza he basha hafi yanyu niho naringetse yego me eh. amakuru tutamenye amakuru mutamenye na cyane cyane agenda ashaka kuvuga kuri ibi by'amazu y'abapangishije hmm. hari amakuru mutamenya kandi aterana ikibazo ku mpande zose yaba ku upanze cyangwa ku upangishije gute ugasanga dufata nk'akarorero nk'umuntu apanze akarenganywa hmm. akarenganywa na mwene inzu ugasanga ntashoboye kumutunganiriza mu buryo mu buryo bwo kumwubaha kumuha icyubahiro kimubereye nk'umuntu nyine watanga akarorero ndashobora gutanga akarorero ni ukuvuga ntituvuga ko uvuga amazina oya nta mazina mvuga na jiji ndabyumva mm. icyo nashaka kuvuga reka mpere basi kupangishije mm. mm. ugasanga dufate nka nyine inzu baramuhaye uje gupanga aramuhaye avase nk'amezi atatu nk'akarorero ugasanga mu mezi atatu araheze upanze ntasubiye kuriha amahera y'inzu ruwaye ugasanga bimaze kugenda uko ni ukuvuga hacaduka ikibazo mm. ugasanga nyene inzu n'umupangayi baratanguye kuza barashwana mm. aho ni ukuvuga uwupangishije aba yarenganijwe yego e, aba yarenganijwe umaze kurenza avasi utariha ugashaka kubandanya iwa mu nzu y'umuntu utariha kandi avasi yaraheze uba wamaze kurenganya mm. hari handi nawe bigaruka ugasanga uwupanze nawe ugasanga hari utuntu nyine inzata mukoreye kandi yateza kutumukorera kuko amuriha neza none ko mbure mugabe ibyo bintu ntitwavuga ko biba byinshi ni ikintu gishobora gushika bisanzwe ibyo bintu kenshi aho bishika ni kupanze mm. kupangishije mm. ugasanga umuntu ibyo bintu ugasanga umuntu yariye nk'ideni muri banki yubakishije nk'inzu mm. ugasanga umuntu ntamurishe ugasanga amezi avanse defate yatanze amezi atatu amezi ane araheze akajya mu mezi atandatu gushyika no ku munani atarariha atarariha ni bimwe rero uca usanga ibyo bintu jewe icyo gituma nshatse kwakura nkabivuga hmm. muri abo bari kubiga ikibazo cy'abapangishije ba ubere ba ubere n'abacamanza hmm. bacige n'icyo kibazo bagikure mu nzira icyo kibazo ntikiba kinakwiye no kujya no muri sentare none ubu hari ibintu wavuga byinshi biriyo muri sentare bifatiye kuri icyo kibazo cy'abapanzi byagiyeyo byaba byagiyeyo ahubwo sinumva igituma leta icyo kintu itaragishobora kugifasha abo bantu ku mpande zose kugira bose batunganiriza ubu rero ntibatunganirizwa rero oh, hari ibyo ubona badatunganirizwa leta sentare irashobora gutunganiriza umwe muri abo umwe mu warenganijwe imutunganiriza mm. mu buryo butagaragara neza ntibutomoye gute uti gute mm. nk'akarorero wowe mwene inzu uheraniwe nk'amezi atandatu mm. uri kuranyumva ugasanga leta isabye ko uwo muntu sentare irasaba yuko uwo muntu yova muri iyo nzu mm. mugabo ugasanga ni ibintu biguma bita umwanya bitagaragara neza ingene uwo muntu ava muri iyo nzu ngo agende arishe yamahera atariha wa muntu mm. ugasanga wa muntu nawe ikibazo ubu urabona bariha amakori muri obere habaye ikibazo cyo kujya kudekarara ageze kudekarara akabura icyo adekarara rero icyo kibazo ni uko leta yogishyiramo uruhara ikaba igihagararamo kandi kigakorwa mu buryo buri hagufi buciye bugufi uburyo buciye bugufi nshatse kuvuga mm. ko leta yo bifasha ujya nk'umukuru w'ibarabara mm. umukuru w'ibarabara akaba ari umuntu aciye ubwenge azi ubwenge ariko umukuru w'ibarabara urumva ko ari byashyitse muri sentare sentare niyo ibikora ibyo ntibyo bikwiye kujya muri sentare nshatse kuvuga gisitema biba bireka kujya muri sentare mm. ukaba urubanza ruciye hagufi umuntu yapanze inzu avasi gahera ntayivemo agende ariko uwupanze ntibapfa uko bamukuyeyo arubahirizwa nicyo dushatse kuvuga amategeko mategeko upfa ko ahinduka bamwubahiriza babishyireho bigaragara babishyireho amategeko bavuga ati avasi guheranye tuguha ukwezi kumwe mu bw'ibi bintu bibi bintu biri mu muco mm. kugira wa muntu nawe nyine inzu bareke kurinda hari usanga yagiye gukura ku ibati ry'inzu ry'umuntu bijya byose biba kubera bitarimo umuco utomoye mm. Eh, bijya bintu rero leta foko muri ibyo bari bariga babijyemo bakuremo icyo kibazo bagishyire mu mategeko aboneka agaragara ah, yubahiriza nyine urumva ayo masezerano mm, eh, mm. yubahiriza ubupanzi kandi n'ubupangishije wamubahiriza ku buryo atawe habona imana aratwakuye ariko agatelefone karagoranye ariko kandi yari ahejeje gushyikiriza icyiyumviro ciwe inzego zibyumva zibijejwe kumbure zirabyumva zizobikorera ko kugira ngo zirabe icyo zishobora guhindura nimba bikenewe hari umunyanyi atwakuye wundi ku isaha z'ibiri n'iminota cumi n'itatu alo mwiriwe neza eh, murakomeye egome namwe natwe turasomeye ninda twakuye eee nduwayo nduwayo eee eh. mutumbeye he eee ntumbereye mu biyenzi hmm. ayo makuru hmm. tutamenye turumva ikintu navuga hmm. ntuhagarara ku kintu cy'igitoro rero abariko bararaba ikintu cy'igitoro nk'amahera badugije ku mamodokari ni meza amahera badugije dufate ku mabisi na zirya ziduga Ah, nko mu icyenda twaratutuka ku bihumbi bitatu none ubu hmm. mhm. ni bitanu ubu utari ibihumbi bitanu ntuyuritsamo ukugura ni ukuvuga ugomba kuvuga barengeje ku yari yategekanijwe igihe baheruka kuduza none dufate kuduga mu igenda uharuye genda genda nyakararo byari hmm. ibihumbi bitatu bitatu n'atanu hmm. none ubu uharuye ubu ni bitanu bitandatu mhm. Eh, ujya matana gushyika matana adafite nk'ibihumbi ngira ndwi ntiyinjiramo mm. none dufate maruye wahora uduga ku bihumbi bine bitatu n'atanu gutyo amafaranga tuba tubona basize ko basize naho ubwitero cyadoze basize ko mahera menshi bararengeje bya bice babongereye ko eh, kumbure bitanu nk'abajya mu dufate mu nzira za kure mm. dufate dufate dagicho harura kuraba amafaranga dufate nkajya dufate dufate ku gitoro urabona amafaranga basize ko basize ko ijana n'itanu haruye dufate ku mafaranga nayo bace bongera ko amahera menshi gose nabo ku muntu yego nivyo dufate barakwiye kubiraba vraiment dufate nk'ubu mparuye dufate mu cogo dufate udafite ibihumbi bitanu cyangwa bitandatu ubu ntuyinyaramo ni ukuvuga nk'ubu utubwiye barabara riduga riduga rica mu igenda genda eh. hmm. nyakagenda nyakararo dufate n'ibihumbi udufite ibihumbi bitanu ntugeze hmm. eh, barakwiye kuraba amafaranga basize ko ni menshi burema naho igitoro cyaduze hmm. yego urakoze cyane kumbure ababikurikirana barabyumva je kubera na je ndiko ndaraba igitoro bamuhera basize ko ni menshi je Aga telefone kaciye kamugora ariko icimbiro ciwe nduwayo mu buyenzi kirumvikanye abajeje gukurikirana ibyo bijanye n'ibiciro abiyunguruza kugira ngo ntibarenze ntibarenze ibiciro bubahirize abanyagihugu inzego nazo zibijejwe kumbure ziravyumva kuyaharanira no kuyamamaza irangira ikinyagihumbi cya kabiri kubaha uburenganzira hari ubundi munyanya twakuye alo kubahe agateka kazi na muntu tukerekane mu karere k'ibiyaga ibiyaga bigari kubaha uburenganzira muntu wese twubahe agateka kazina muntu tukerekane mu karere k'ibiyaga kigali amahoro mu karere ibiyaga bigari amahoro mu karere ibiyaga bigari abana b'afurika bashaka amahoro tubeho neza America! ibiri n'iminota mirongo ibiri n'itatu n'iminota mirongo ibiri n'umwe muri sitidiyo za radiyo isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki muraza kutwakura rero mu minota itandatu ikiganiro kizoba kirangiye nimutwakure mutubwire ayo makuru tutamenye kugira ngo duheze tuyumve kuko aho mutumbereye hose namwe muri nk'abamenyesha makuru, dusure tubibutse nimero mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani n'itatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari uwamaze kutwakura alo we alo ndi mani ritumira ezekiyeri ezekiyeri hehe ndi ngaho kuri eh, kuri buraseri ego amakuru ashaka kuvuga ni ibijyanye n'ubutungane muri komine gasogwe eh, senare y'intango ya gasogwe gasogwe hehe muri ni mu muyinga hmm. ni ukuvuga yuko iyo sentare yakoze amakosa mu kuntangira itongo ryandikariha abantu ubu mugabo ikaba sentare y'intara ya muyinga yaraje gukosora hmm. ariko kugeza uyu munsi iyo sentare abo bantu bagenda kuyitura kandi bazi amakosa irimo irakora kugira ngo barabe ko bo basubize iryo tongo ryanje hmm. ngewe rero iyo sentare no kuyizera kugeza uyu munsi mutima wanjye sindayizigiye na gatoya nireke kubyitamwo kugira ngo ubutungane ni gusa bw'ukuri buba bwo buzoza burakora abantu bakora ibyaha nk'ibyo nabo bakwiye gufatirwa ibihano no guhanwa mbere umuntu aba yakoze ibintu nk'ibyo no guhanwa agahanwa ego mbe none zekiyeri urumva urubanza rwawe rwarashyizwe mu ngiro oya urwo rubanza ntirwashyizwe mu ngiro mm. kubera ko sentare imaze kuza gukosora igasanga sentare y'intanguye ayo makosa yarayakoze hmm. gusa icyo yakoze yagiye cyashyigikiye neza mugabo abo bantu bamwe bamwe muri bo abahakorera hmm. bahaye basubiza itongo ryanjye ku buntu atana kimwe barinze ku nsaba hmm. ibyo nabyo bari bononye baransabye ikigongwe kandi narakibahaye nk'ibitoki batemaguye amasaka ibiharage baranduye none ubu hari ingorane hari none wumva wumva atakibazo ingorane hari hmm. hasigaye itongo rimwe umuntu umwe abamo mu urugo nifuza ko yavamo nawe nyine akambiramo mu mahoro n'ubutungane akareka kwitwaza ngo risubira mu imanza ngo yaramuhaye itongo ryanjye kandi atariguze none urubanza rwaciwe ntiruhari ntirwashyizwe mu ngiro kumbure oya ubwo baraje kubashyira mu biro guhishwa kandi nta n'akarimbi bigeze bashinga mu itongo ryenze kandi nta n'abantu bari bahari hmm. urumva ni ibintu gusa nyine by'amanyanga nyine atana kimwe bimaze ariko ibikiri mu matati nabyo biri imbere ya sentare yego naritwa twaragunguruje ku mushikiranganji mugabo aho hantu ho handi ho urumva bahaye bavamwo uduka wabitwaza n'ukuri basha baratwatswe baraduhebye urumva rero ko bikiri mbere ya sentare kumbura urumva warashitse aho mu bushikiranganji urarindiye rero ingingo ishobora gufatwa ego ndarindiriye ingingo yofatwa kuri aho hantu narenganijwe naho ko naho nyine ego kumbure komeza urindiye aho urumva ko biratomoye ezekiel yamaze kugenda mu minota itatu kiganiro aho iwanyu havugwa amakikizo bakirangiye hari ubundi munywanyi alo mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye imibura ikigamba mu cyankuzo mhm. agomba mvuge ku bijyanye n'igiciro igiciro igiciro cy'amavuta y'amamesa mm. kuri kose n'iwacu byabaye kubera kiregeze ku bihumbi bine kuri bine cyavuye ku bihumbi bibiri kiraduhugu n'umunsi igeze ku mafaranga ibihumbi bine byavuye kuki niko turihweza twe ntitubona neza icyo byavuye ko sinzi ko ari ubujyaza bw'abadandaza sinzi impamvu baje ni ukuri kweri budufasha bakatubariza ibyo ari byo none aho amavuta asanzwe azanana ni menshi cyangwa ni make nibaza ko ari make bamwe bavuga ngo barankura ngo harungurujwe ngo iyo ngo bafata iyindi tike kugira ngo bunguruze ngo baca tike yabo bagaca basanga amahera ni menshi urumva iyo rero ko ari imvo ishobora kuba yabitumye rashe ni ukuri kweri emwe eh, biraduze rwose cyane bahora bayarangurira he baraje ingozi abandi bakaja imuyinga hmm. igitega hose barankura mu nzira zitatu ubu naho agatelefone miburo gaciye kamugora ati amavuta yaradoze kumbure imvo zirashobora kuba ari nyinshi mu minota ibiri ikiganiro aho iwanyu havugwa make kizoba kirangiye ubuntu burihabwa kanatsinda bigira imana turondere icyo twigira imana abarundi muze tubwubake nimuze nimuze icyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane munda tubwubake nimuze nimuze uburundi bwa nyaburunga nimuze nimuze turashimiye aba twakuye ikiganiro ahiwanyu havugwa amaki uno munsi niyo giciye kigarukira turashimiye vianney ko yari nyabiraba Erneste mu gatumba hari insengi yumva ariko ntitwashoboye kumenya aho atumbereye kuko agatelefone kamugoye hari Nestor Meransi mu kamenge hari Elize Ibuhiga watwakuye ari mu biteze atashimye kwivuga izina Godansi Nyabiraba hari muto watwakuye nawe Boniface yari mu rugazi Habimana Habonimana yari Bujumbura Ndwayo mu Buyenzi hari Ezekiel yari bujumbura miburo ikigamba turabashimiye mwebwe mwese namwe mwagerageje kutwakura naho bitaboroheye ikindi kiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amaki hazuba ari kuwa mbere guhera isaha imwe n'igice aho twatanguriye kuri mikoro mwari kumwe na ara dezikaye bukeye neza turashimiye na Elia Kadogo yari mu buhinga bw'ibyuma iwanyu havugwa amaki nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo bivuze